Angelu miagitze bidarte eta bokaleko auzapezek ez dute gustukoa autetxen kontseiluak erabaki duena. Aztertzen ari den proiektua ez dela egokia bere asamblada haundiarekin. Bestalde, aldaketa sobera fite abian dela lehen iritzia erriko etxek urte ondareko eman beharko baitute. Beste opzio bat proposatzen dute, erriek partekatu bizpairu kompetentzia ukan lezaken opzio federal bat eta evolutiboa. Hots, prefetak egin lau proposamenetan ahalmen gutiena duena. Ageri hori irakurri ondoan, batera plataforma bere aldetik harritzen da kostaldeko lau hauzapezen posturaz. Horritarazten du, eskualeriko instituzio kuadroaren debatea aspaldian irekia dela, duela sei urte baladur txostenak aipatzen zuen PI egituraren bukaerarekin, Eta joan den urteko udazkenian, Jean-Jacques Lazer autetxen kontseiluko presidenta zelariko reino, erabaki hartua zela prefetak egin proposamenen aztertzia, eta aldaketaren epeak jakinak zirela, bai eskualegiaren zat, baita Frantzia guziaren zat. Mamiari duakionez, horretarazten du Jean-Jacques presidenta zelarik autetxen kontseiluak berak beste amar elkargoetako presidentekin galdegin azuela ambizio ondieneko formula aztertzia. Egan nahi du, kompetentzia eta fiskalitate almen ondiena duen Ipar Eskoaleriko elkargoarena. Azkenian, baterak, harri garri du eskolegiko kolektibitatearen alde ziren autetxi batzuek, oktaik biziki den opzio federatiboa berriz orai. Bururatzeko, eskoleria ezagutzeko hurratz konkretu baten egiteko ordua dela dio baterak, eta kostaldeko lau hausapez horiek, ikus lokalista atxikiz, euskalegiari bizkar eman nahi ote dutenez galde egiten du.